bir kun kelib ummat dushmanin bular bugun jang qilmasa ertaga qilar biz jihad qilamiz shahid bo'lamiz qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar ustozimiz Shahid Muhammad Tohir Faruqning iymonlashuv darsiga marhamat. Bugun jang qilmasa, ertaga qilar. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Urfonlik mevasin shu avlod ko'rar. Alloh taoloni fazli bilan, tavfiqi bilan bugun alhamdulillah jamlanib turibmiz <clears throat> albatta bu jamlanishimizdan bo'lgan maqsad uzoq vaqt bo'ldi bir birimizdan ko'rishmadik bunga sabab yetmish kundan namoz davom etayotgan shikay g'azvasi sabab albatta xabaringlar bor yetmish kun oldin shikayda <clears throat> g'azva boshlandi albatta bu Albatta bu Shikay g'azvasi Vonadagi bo'lgan bizga tajovuzni davomi xolos. Vonada biz hujumga uchradik. Hammani xabari bor. Shunga shuni davomi xolos. Agarchi o'rtada ma'lum bir vaqt o'tdi. Biz Vona g'azvasidan chiqqanimizdan keyin chiqib olib, yana qaytadan o'zimizni jangga tayyorgarlik ko'ryapkandik. Sababi biz bilardikki, albatta bu hukumat bizni qo'ymaydi. Alloh Teala bizlarga ana shu bir necha oy vaqt berdi. Shu bir necha oy vaqtida o'zimizni hamma taraflama tayyorlab oldik jangga. Aslaha bo'lsin, muhimmat bo'lsin, yangi-yangi mujohidlarni e'dod qildirishlik bo'lsin. Va lekin dushman ham tayyorgarlik ko'rdi. Dushman ham qattiq tayyorgarlik ko'rgandi. mana shu janglarni birinchi ikkinchi kuni ko'rdikki Allohning fazli bilan o'sha birodarimiz shahid Nusratullohni eng yaxshi himoya hujumga o'tish degan gapi doim biz esimizda bor. Hujumga o'tganimizga biz e, va hujumni qilishlik uchun bo'lgan maslahatimiz bo'ldi. Madrasada Santoyda o'tirib maslahat qildik, asosan qo'mondonlar bilan, jang qo'mondonlar bilan maslahat bo'ldi. Chunki dushman juda qattiq tayyorgarlik ko'ryapgandi. Bu tayyorgarligim bitta shu ediki, bizlarni ana shu Salveshti degan xalq bilan urushtirmoqchi edi. Bu dushmanni maqsadi edi bu. Hatto bizga pishovrdan Shayx Sharal Shoh degan olim bor, bu kishi Shayxul Hadis madaniy. Bu kishi yaqinda ham kelib ketdi. bu kishi tarafidan bizga xabar bo'ldiki, ehtiyot bo'linglarki, hukumat sizlarni xalq bilan urushtirmoqchi. Xalq bilan jangga kirmani. Aniq bo'ldi, tovonaga ana shu madrasaga, santuylarga yetib bordi bular, Salveshti nomi bilan. Va biz shunday qaror oldikki, biz xalq bilan urushmaymiz, balki ana shu xalqni qo'zg'ayotgan, xalqni jangga tashayotgan hukumat bilan urushamiz dedik. Va alhamdulillah maslahat qilib shu ish boshlandi. mana bugun 70 kun bo'lyapti, davom etyapti. Jang avvaliga bir necha kun, qarib 1.5 oy to Santu mintaqasigacha davom etdi. Haligacha madrasani ololgani yo'q ular. O'sha madrasaning oldidagi toqqa chiqa olgani yo'q. Mujohidlarimiz Siler tog'larida o'sha madrasaning ustidagi tog'larda, o'sha bo'sh deb ataladigan tog'larda alhamdulillah hozirgacha istiqomat qilyapti. Va bizdan hozirgacha jami bo'lib 15 ta birodarimiz mana shu Shikay g'azvasida shahid bo'ldi. Bular Ubaydulloh, Hafizulloh, bular ana shu Afg'onistondagi ansor birodarlardan Rahmatulloh, Nasim aka, Ahmadi, Abdurrazzoq, Abu Dujona, Abdulaziz, Shamil, Bobojon madrasa tolibi Barro Abdurash degan o'g'li, Saidur Rahman bu ham madrasaning talibi, Abdul Qayyum Ibrohim Salmon. Salmon aka 15 kishi. Xo'p. Akram bilan shu davrda Muhsin degan birodarimiz Afg'onistonda shahid bo'ldi. Ya'ni shahidlarning soni 17 ta. Zaxmiylarimiz 12 ta. Bular Abdul Malik, doktor Abdul Hamid, Sa'ad, Mahmud, Jamol, Habbob, Abdul Qahhor, Davron aka, Habibulloh, Ja'far, Ja'far aka, Ilyos, Alim aka. Bular 12 kishi. Xo'p, mana shu Shikay g'azvasidan beri dushmanni ikkita vertolyot urib tushirilgan. Mingdan ziyod askari halok bo'lgan. Allah taolo qodir qilgan hamma aslaha bilan hamma mujohidlar jangga kirgan. Bu bimdivozda bo'lsin, 120 havon bo'lsin, kichkina avon, havoni vasat bo'lsin, boshqa har turli qurollar bilan bo'lsin. Mujohidlar alhamdulillah katta bir tajribaga ega bo'ldi Allohning fazli bilan. Agarchi dushman hamma qurolni ishlatdi. Samolyot bilan bombard qildi, vertolyotlar bilan bombard qildi, toplari bilan tinimsiz bombard qildi. lekin vonada bo'lsin, shikayda bo'lsin yoki bu mintaqalarda bo'lsin, derada bo'lsin, Shimoli Vaziristonda bo'lsin, Kuhotda bo'lsin, hatto Islomobodda ana shu kofirlarni konsullari jamlanib turgan katta bir mehmonxonada amaliyot bo'lgan mujohidlarimiz kirib shu e, imorat mukammal yo'qib ketgan. o'sha kuniga 7000 kaldordan to'lab kiriladigan mehmonxonaga bolalar kirib, kirib chiqib yurib, ana shu xonani mukammal to'ldirib, portlash modda bilan e, juda katta portlash bo'lgan, shu bino yo'qolib ketgan. Buni bizim ijoyatlar qilgan. Kohatda e, bir amaliyot istishodi bo'lgan, juda katta general mejillari halok bo'lgan. Alhamdulillah hozirgacha o'sha oyatdagi oyatga muvofiq la tahinu la tahzanu va antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Sizlar suslik qilmanglar, g'amgin bo'lmanglar. Oliy bo'lib turgan holingizda agar haqiqiy mu'min bo'ladigan bo'lsangiz. Hozirgacha alhamdulillah e, biz g'olib bo'lib turibmiz. Buning uchun biz Allohga hamd aytamiz, shukr aytamiz, chunki yer 6 6-armiya hisoblangan eng kuchli armiya Pokiston armiyasi. Atom bombasi bor, juda katta e, armiya. Balki shu armiya bugun 70 kun bo'lyaptiki, haligacha Santuy tog'lariga chiqa olgan emas. Bir qadam oldiga yurdi, lekin qon berib yurdi. 300 ta, 400 ta, 500 ta askar to'plangan joyga Abdukarim boshchiligidagi 5 kishi borib yoki Atavullo boshchiligidagi 5 kishi borib, shularning hammasini qarshi jihad qilib, ularni qochirib oldiga solib qo'yiladi. Bu Allohning fazli, bu Allohning g'alabasi, bu Allohning nusrati bu. Bunga shak shubhamiz bo'lmaslik kerak. <coughs> Amalotlarni ko'rib turibmiz. Katta-katta mana kecha Vonani o'zidagi bo'lgan amalot 12 soat davom qilgan. Sayfirlar Asadning guruhi bor edi. Ya'ni ko'pi bo'lsa 10 ta bor, ansorlardan bor, Haji mujohidlar mujohidlari bor, qarib bir 30 kishini qilgan ishi. 12 soat tinimsiz davom qilgan. Bu Allohning nusrati bu. Hatto o'sha skuldagi bolalar bugun kelgan ma'lumotlarga chiqib hammasi o'sha Nek Muhammad shahid bo'lgan nashidni qo'yib biz xohlamaymiz favji bu yerdan deb katta muzoharatlar bo'layotgan kechagi jangdan keyin. Xo'p, sizlarda bo'lsin, vonada bo'lsin, ansorlarning safi ko'paygan. Javot o'zi mukammal jangga kirgan. Hoji Umar mukammal jangga kirgan. Hoji Umar Nek Muhammadunniga tayin bo'lgan. Xo'p, o'sha Shavvoldagi Shimoliy Vaziristondagi birodarlar jangga kirgan. Yana alhamdulillah bu jang Allohning fazli bilan hozirgacha mana o'zim yashab yurgan foji bor, shuni qabarin qancha sihhati bor. Armeniyaning ichida o'zi bo'linish boshlangan, ya'ni hali inqilob qilish boshlangan armiya. Shu o'zi armiya deb turadi. bu yerda birodar ansor birodarimizni xolabachchasi bo'ladi bu. Ya'ni aytib o'tdim, Islomoboddan amaliyot bo'lgan, Karochida amaliyot bo'lgan. Agarchi Karochidagi amaliyot natija bo'lmagan, lekin o'sha shahar o'rtasidan ikkita bimyak uchirishgan bolalar. Shu aravani ustiga qo'yib, bittasi uchgan, o'sha xorijiylarning mehmonxonasini mo'ljallashgan, lekin ustidan o'tib ketib qolgan. 9 km Karochida aylanib-aylanib bir joy tushgan. Ya'ni alhamdulillah mücahitlerimizi kule qo'li hama hamma joyiga hozir haberine var bor, jang yapken. Ya'ni har kuni mujohidlarimiz jangi bor. Mujohidlarimiz ruhi juda ham oliy. Juda ham oliy, Allohga hamd bo'lsin. Hech susligi yo'q. Va o'zini qilayotgan amaliga, ibodatiga shaki yo'q. Shaki yo'q. Albatta, men ozgina orqaga qaytishim kerak. Nimaga endi Pokiston bilan urushishimiz kerak? Bu savol ba'zi ba'zi joylarda takrorlanyapti. Men aytamanki, nimaga urushmasligimiz kerak? Bu savolga men deb savolim bor, nimaga urushmasligimiz kerak? Pokiston islom davlatimi? Musharraf Amirul Mu'mininmi? Musharraf hukumatı shar'iy hukumatmi? Musharrafni shuncha qilgan zulmi, shuncha kufri, shirki bizga kifoya qilmaydimi? Biz Pokistonda yo jang qilishimiz kerak yoki Pokiston hukumatiga yon bosishimiz kerak. Pokiston hukumati ayniki bizga aytdi, ana Hojin Rustam shayda o'tiribdi. Shuni o'zi oldiga odam kelgan. Shu Vana jangidan oldin bu voqea. Pokistondagi hamma jamoatlar biz bilan kelishib yashaydi. Sizlar biz bilan nima kelishmasin, nima qaysarlik qilasizlar? Kilini bir ittifoq qilamiz, bir kelishamiz bir narsaga. Hamma jamoat bor, tabliği bo'lsin, boshqasi bo'lsin, biz bilan kelishib yashaydi. Hatto biz ularga oylik beramiz. Sizlar o'zingiz nima qiynaysizlar? Kelinglar sizlar biz bilan kelishinglar. Biz qurol beramiz sizlarga, sizlarga mashina beramiz. Biz o'zimiz sizlar mujohidlaringizni Afg'onistonga olib chiqib, urushtirib olib chiqamiz. Muhojirlarga ham joy beramiz. Mujohidlarga ham joy beramiz. Kim Hoji so'ragan, nima evaziga kelishamiz? Ya'ni o'rtada bir kelishuv bo'lish kerak. Desa aytganki, 10 ta o'zbek ishga yaroqsiz, ojiz, notavonni topshirasizlar. Bir chol, ishga yaroqsiz, cho'li kompyuterdan 10 tasini topshirasizlar bizga. Biz uni Amerikaga topshiramiz. Tamom shu bilan sozish bo'ladi. Sizlar ozod yuraverasizlar. Jihodingizni ham qilasizlar, ibodatini ham qilasizlar, mana jumaga borasizlar, ozod yurasizlar. Chunki jamoatlar bilan hammasi bilan biz shunaqa kelishamiz. Bir narsa beradi ular bizga? Bizning evaziga buncha erkinlik beramiz, daftar ochib beramiz. Mana yurasizlar, Islomobodga borasizlar, Karachiga borasizlar, odat yuraverasizlar. Shu savdo, shu tijoratni bizga nima qilinadi, Taklif kiritildi. Bu degani nima degani? Bu degani din furushlik degani. Bu degani murtadlik degani. Mu'min birodarni mu'min kofirga topshiradim. Hamma jamoatlar dedi, yuzlab jamoat o'rta Pokistonda shunaqa biz bilan kelishadi dedi. Biz bitta odamni ushlaymiz, Islomobodda indamay turish kerak. Biz bitta odamni Karachi'da olamiz, oilasi bilan olib chiqib ketamiz, jim turish kerak. Shunga kelishuvimiz o'tdi. Amerika xabar qilib qo'yamiz, sen indamaysan. Biz 10 ta odamni olamiz, 20 ta odamni indamaysan. Mana shu shaklda kelishsak, tamom sizlarga Pokistonni har joyda ozod yuraveramiz. Kiyojin Rustam javob beribdiki, biz dayus emasmiz. Biz mo'minni topshirmaymiz kofirga. Bo'lmasam, kelinglar, afg'onlardan 10 tasini ushlab beringlar bizga. Yo e, o'zimiz ushlaymiz, sizlar faqat tasdiqlaningki, mana shular O'zbekistonlik deb tasdiqlab beringlar. To'g'ri? Topshirib olamiz Amerikaga, shu bilan sizlar ozod yuraverasizlar. Kimiz biz bu qanaqa bo'ladi? Bu bitta musulmon uchun Afg'oniston millati o'shancha darbadar bo'ldi, qurbonlik berdi. Biz bularni sotib yashaymizmi? ham bu o'ntasini sotishlik bilan mu'min, bu o'zbek bilan bu afg'on nima farqi bor? Bu ikkita shartni qabul qilinadiki, bo'lmasa jang kuchini. Shundoq qilamizki, qadam qo'ygan joy qoldirmaymiz. Ichi tamom bismillah. Mana shu savdo maxfiy savdo edi. Hech qasini bilmasding buni. Mana shu xiyonatga da'vat maxfiy edi. Hojinul Islom biladi, men bilardim. Alhamdulillah bu xiyonat qilmadim. va inshaalloh qilmaymiz. Chunki bunga bizda haqqimiz yo'q. Alloh va uning rasuli bu haqqi bermaydi degan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning huzurlarida turgan ummu maktumga ozgina qilingan muomala. Bu ham hali u kishi sezmaydigan, ko'rmaydigan muomala, peshonaning tirilish, tirishligi. Nima bo'ldi? Abasa va tavallun. Wasbir nafsaka ma'alladin yaduna robban bil Chiqarib turaman ularni mana. Faqat chiqadi, keyin qaytib kiradi ular. Bu qulla chiqib tursin. Biz siz bilan gaplashamiz. Alloh taolo ijozat bermadi. Faqat chiqib turadi tashqariga, yana qaytib kiradi. Ijozat Balki ana shu talab qilingan kishilar Rasululloh sallam hayotlarini oxirgacha uzoqdan ko'rsa, o'rnidan turib assalomu alaykum va rahmatulloh deb salomlashib yurishlikka Alloh taolo Qur'onda berdi. Pokistonda bitta jamoat ular o'zi aytdi. Sila-sila dedi biz bilan kelish mana. Qolgan arabi bo'lsin, ajam bo'lsa, hammasi kelishganmiz bilan. Hammasi bilan ittifoqimiz bor. Hammasi bilan ittifoqimiz bor. O'tirganmiz, kelishganmiz. Mana muftiy Nizomiddin Shomzay, muftiy azam Pokiston, eng katta muftiy. Shikoyat turganda shahid qilindi bu kishi. Musharrafi murtad fatvo bergan shu kishi edi. Bizni qiritgan jihodimizga fatvo bergan shu kishi edi. shuni qatl qildi. Hamma jamoatlar jim turdi. Hech kim gapirmadi, haqqi yo'q. Kim? bu qaboilda birortasini itini o'tib qo'ysangiz, butun qabila yig'ilib keladi bu itni o'ldirdi deb. Bir muftiy azam, bir olim qatl bo'ldi, hamma jamoatlar jim. Nimaga ittifoq bor? Bo'lsa daftari bekilib qoladi. Bo'lmasa Islomoboddagi uyunga bekilib qoladi bu. shu kishi muftiy Shomzoy shahid bo'lishdan 2 kun oldin Fazl Rahmon borgan, Qozi Husayn Ahmad borgan. Borasan Veziristan, Qorisov bilan ko'rishasan. Fakat seni gepeğini kabul qiladi bir adam. Her nima qilasan cengi tohtırsan. Kim bu kişi atken kishi aytgan ekan, shu bormasamidi Vaziristonga? Men borsam yo Qorisov xafa bo'ladi yo men xafa bo'lib kelaman. Men borsam u Qorisov jang qilma desam u kishi xafa bo'ladi. Meni gapimni qabul qilmasa men xafa bo'laman. Shu bormasadim, bormasaydim degan ekan, Xudo qabul qildi shey deb. Shunda shahid qilgan shuni hozir bo'lsa gapirib beryapti. Ikkita o'q otdi dedi avtomatda. Mana shu yerda dedi. Bir joyga urdi ikkalasini ham dedi. Shuna yaqindan urgan. Bu ish bo'lishdan oldin shu kishi o'tadigan yo'ldagi hamma polislarni yo'qotgan. Polis markazidagi hammasini yo'qotgan, chiqargan. Taksilarni yurg'izmay qo'ygan. Bu kishi moshlash shunda kelganda mana shu yerda ikkita o'q urgan. Shu 10 metrdan 15 metrdan urdi dedi, ikkita tane qumash etiga gördü. Ikkovsi bir joyda etti. Attı o kaç dedi. Ko'rib turibman dedi, orqada o'tirgan. Bittasi keldi dedi, ro'paradan dedi. Kelib mashinadan ki o'ldim, o'lmadim. Skil soldim dedi. Yıkıldı o'ldi dedi. Kirligini quvlab ketdim orqasidan. Shu masudli bola quvlab ketdim orqasidan dedi. Qochib gittim mashinaga o'tirib, qaytib kelsam dedi. Na mashina bor, na mufti so'y bor, na o'lgan odam bor. Yo'q hech kim. Hammasi yig'ishtirib tozalab ketibdi. Qonpon yo'q. Shunda katta olim shay deb ketdi. Hamma islomiy jamoatlar kim turib, chunki ittifoq bor, kelishuv bor. Din sotishi bor, din furishlik bor dedi. Bilozi o'zi aytibdi, nimaga sizlar kelishmaysiz? Nima kelishmaysiz? Ani 10ta kishini berishim kerak ekan. 10ta o'zimizni o'zimizdan o'sha yoshi saroq kasalman shundan. Tam shu bilan men ozod yurar ekan Pokiston. Islomobodga bir kela olar ekanman. Holanki Rasululloh sallallohu alayhi vasallam nima dedilar? Hal turzaquna va tunsaruna illa bi du'afaikum. Sizlar zaiflaringiz sababligidan rizqlanasizlar, zaiflaringiz sababligidan nusratlanasizlar. Bu qaysi din ekan zaifini sotib, qaviyda yashashlik? Bu xiyonatni biz qilmadik. Qilmadik. Qilmaganimizdan bir hafta o'tmadi, biz turgan uy bosib o'rab oldi. Allohning fazli yordami ekan, kunimiz bitmagan chiqib ketib qoldi. Chunki hali ittifoq bo'lmadi. Ha bundan keyin ko'rdingiz jang bo'ldi, 40 kundan keyin Vonada bir maxfiy bizga bildirilmagan xiyonat sodir bo'ldi. O'ttada o'sha gaplashib, gaplashib, rejestr degan bilan narsani chiqardi. Bu rejestr degan ro'yxatdan o'tishlik, rasmiy ro'yxatdan o'tishlik. Chunki o'sha Fazil Rahmon fatvo bergan Pokiston davlati qonuniy davlat, agar bir ro'yxatdan o'tmasa, Pokiston hukumat bilan hammasini qirib tashlashga haqqi bor. Xo'p, rejestr nima? Register ro'yxatdan o'tamiz, boramiz, qo'limiz rasmimizni oladi hamma tarafimizdan, qo'limizni qo'yadi. Amerika nimalar bizni tahqiq qiladi. Shoykotda ishtirok qilmagan bilan Amerikan o'ldirma, hammasini tekshiradi, keyin bizga pasport beradi. Pokiston fuqarosiligiga o'tamiz. Pokiston fuqarosi bo'lamiz. Qanaqangi Pokiston fuqarosi ega bo'lgan narsa bizga ega bo'ladi. O'sha janglardan oldin Hoji Sharif, Abbos bilan to'planib keldi. Bir kun kelsam, o'tiribdi Davurxonning uyida, ha, ovqat yemaymiz. Bular odatlari bor ekan, bir gapingizni, gapini o'tkazish uchun ovqat yemasa ham, arablarda bor, nima tushunmasak ham. Ovqat yemaymiz, gapimizni qabul qilmasa. Aytdim, shariy bo'lsa qabul qilaman, shariy bo'lmasa ochingdan o'laman, qabul qilmayman. Nima desam, 20 ta O'zbekistonlik muhojirni bizning uyimizda turadi, hukumat odamlari keladi, ro'yxatdan o'tkazamiz. Bizning zamonatimiz. Men aytdim, O'zbekistonlik muhojirni tovug'ini ro'yxatdan o'tkazmayman. O'ziku o'zi tovug'ini o'tkazmayman. Lekin afsus sizlardan men buni kutmayman. Bo'lmasam afg'onlarga ijozat bersin. Aytdim, afg'onlarga ham ijozat bermayman. Hoji Sharif sodda meni oldimdan chiqib 20 ta afg'ondan to'plab monada. O'baribdi. Haligi jug'indimi? Jug'indi degan joyga. Hukumatga telefon qilib kelaveringlar, mana biz nima qildik? O'z 20 ta o'zbekga qanot berdik, mana turibdi, kelina bularga nima bering. Pasport. Kimlar aytibdi-ki, "Ya, kolonniga olib kelasan." Kolonada 6 ta Amerika ofitseri bor, ular tahqiq qiladi, erkak ayollarimizni tekshiradi. Jinoyatchi bo'lmasa, keyin bizga nima qiladi? Ro'yxat beradi. Biz alhamdulillah bu ham qabul qilmadik. Buni evaziga jangni qabul qildik, shahodatni qabul qildik, zaxmi bo'lishni qabul qildik, darbadarlikni qabul qildik. Chunki Alloh taolo Qur'onda nahy qildi. Muhojir kishi kim? Alloh nahy qilgan narsadan qaytadigan kishi. Alloh taolo aytadiki: "Va la tarkanu ila allazina zalamu fatamassakumun nar va ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun." Ey mu'minlar, sizlar kofirlarga ozgina ham moyil bo'lmanglar. Ozgina yon bosmang. ro'yxatdan o'tish, uni borib rasmlarni oldirish, ayollarimizni olib kirib kolonnada tekshirishlik u ayni kufr u. Bunda aytayaptiki, tarkanu ya'ni yonbosishlik, ozgina moyil bo'lishlik. Zolimlarga yonbosmana. Fatamassakumun nar. Jahannam o'ti qoladi-ya. So'ngra Allohdan boshqa do'st topa olmay qolasizlar. So'ngra sizlarga yordam berilmaydi. Sizlarga nusrat berilmaydi. Men ko'p islomiy jamoatda bilan yashaganman, ko'rganman. Dinini yarmini sotib, 30% ni sotib, laqal bir foizini sotdi-da. 1% ni sotib yashagan Bizga Rossiya, Tojikiston hukumatı ko'p narsani va'da qildi. Yana orqaga qaytaman tarixga. Oxirgi bor mujohidlar oxirgi bor hammani o'tib kelgan vaqtingizda o'sha Sharaliyevmi nima aytayotgan u vazir defosini? Xayrulloyev Rossiya bilan ittifoq qilib bizga shu taklif kiritdiki, hammanini ikki oydagi olib o'tamiz, sizlarga alohida polk beramiz. Bizni kiyimimizni kiyasizlar, O'zbekistonni xohlagan joyga kirib urushaverasizlar. U Mahmud Xudoyberdiyev qo'llab-quvvatladi, biz sizlarni qo'llab-quvvatladi. Faqat bizni pressiyagini qabul qilasizlar. rossiya tojikiston biz buni ham qabul qilamiz amerika da'vat qildi Chiqmaslar afg'oniston mana sizlarga muhojirlar joy qilib beramiz mana shu nima turganimizda zulmatda turganmiz muhojirlarga joy qilib beramiz alohida xohlagan joyda askarlar yana keladi biz qurollantiramiz tamom o'sha soqol o'sha ishlarasizlar faqat bizni qulimiz bo'lasizlar Bu gapni to'qima gap emas, bo'lgan gap birodar. Agar yo'q, charchadik, jihatdan jang qilmaymiz desani, Turkiya va O'zbekistondan boshqa har joyi sizlar tanlani. Mana shu yerda yashaymiz deni. Kobulga kelasizlar, Samodlarga olib chiqib boramiz. Oyiga 2000 dollardan sizlarga maosh. 2000 dollardan maosh o'sha yil siyosiy nimasini beramiz sizlarga. Boshpana. Boshpana, yashayverasizlarni. Ozod. Faqat avtomat qo'yasizlar. Mana bu savdo bir necha yildan boz davom etyapti. Imorat suqut qildi, Putin gapirdi radioda. bor, o'zimiz ham eshitdik. O'zbekiston Islomiy harakat terrorist harakat emas. Ozodlik uchun kurashayotgan, chaqiryapti. Fahim odam yubordi. Rossiya chaqiryapti. Xo'p, ana endi bugun Musharraf chaqiryapti bizni. Kelinglar menga, menga kelinglar. E nimaga biz Amerikani qulligini qabul qilmadimiz Bu Amerikani quli ekan. Biz nimaga endi qulga qul bo'lishimiz kerak? Unda qarza bizdan afzalda, sayof bizdan afzalda. Rabboni bizdan afzalda u vaqtda. Nimaga? Ular Amerika bilan ko'rishadi. Keladi. O'sha Thomas Fran nimalari, vaziri defolari hamiz keladi, ko'rishadi ular bilan. Hojasini qo'lini ushlaydi. Biz xo'jaga qul bo'lganiga qul bo'lishimiz kerak. Shuning uchun mana shu xiyonatlar hozirgacha sodir bo'lmadi. Bali, bizni siyosat tushunmaydi. E nima gaplan gapiryapti? U siyosat tushunmasin. Siyosat degani shu ekan. Diningizdan bir bo'lagini sotar ekansiz, keyin yashar ekansiz. Unda nimaga hijrat qildik? Men aytib berganman, avvalan aytib beraveraman mayli. Shu O'zbekistonda tashkil bo'lgan diniy vazorat bormi nima edi? Diniy qo'mita. Vazorat turildi-ku, Fozil Qori ham bir vaqt nima bo'ldi? Diniy qo'mita. Shuni birinchi raisi men bo'lishim kerak edi. Namanganda o'sha to'palan qilib yurgan vaqtimizda Karim tarafdan odam keldi, men uyimda o'tirdim. Bir vazorat tuzayapmiz dedi, diniy vazorat. Shunga siz vazir bo'lar ekansiz, Islom aka shunga rozi bo'ldi. Mashalloh, men vazir bo'lar ekanman. Qanaqasiga vazir bo'laman? Nima qilishim kerak ekan desam, har joyda ma'ruza qilsangiz Karimni maqtab turishingiz kerak Islom aka. Shu mavzangizga qo'shib olsangiz, Xudoy ham yaxshi, Xudoni ashaddiy dushmani Karimni ham yaxshi desangiz, to'g'ri ish bitdi mana. Kirasiz. Vazir hayron qoldim. Yaxshi siratdan ba'zi narsani eshitib qolgan ekanman. quyoshni o'ng yelkamga oy chap yelkamga olib kelsam bu shartingni qabul qilaman sandan turya qol ko'zimdan u o'tmadi u savda undan keyin burgutali rafiqaliyev deydi namanganni hokimi u men dadamni xudo rahmat oshnasi bo'lgan u u odam jo'natibdi man markaz bilan kelishdim oshnamni o'g'li shuni o'zimga birinchi o'rinbosar qilib olaman 5 yil menga birinchi o'rinbosar bo'lsin, yosh 25 yosh bola 30 yoshga kirganda hokimlik beradigan bo'ldi. Nima qilar ekanman desam, Karimovni yomonlamasangiz bo'ldi degani. Yoki bittasini aytadi, o'g'lim sen shu jangga bormagin, men seni hajga jo'rataman deydi. Haj ham farz. Ha? Lekin nima qilishi shuni jihoddan olib qolishlik, jihod yo'lidan tashqariga olib chiqishlik. Tamom shu bilan nima qiladi bu chiqib ketadi. hajmda ko'rishda yomon amal emas, lekin maqsad nima? Jihoddan qoldirishlik. Umar Muxtorga o'xshagan 50 dan ortiq islom qoidlari o'sha Misr, Jazoir shu diyorlarda jihod qilgan qoidlar 50 tasi faqat Jaziratul Arabga haj niyatda ketib qolib ketgan. Shu yerda vafot qilgan. Umar Muxtorga o'xshagan kishilar. Aytadiku Misrdan yo'l ochib beramiz, mana chiqqin, ketasan sen ham. Mana meni o'zimga. Aytyapti sen dedi Kanadadan boshpana beramiz sanga dedi. O'sha birinchimi, ikkinchi Saudiya borgan. Oyiga 10 ming dollardan berib turamiz. Faqat Afg'onistondan chiqib ketgan dedi. 10 ming dollar olasan bizdan. Saudiyada aytayapti, Makka da aytayapti. Faqat sen jang qilmasang bo'ldi. Bunaqa yo'llari ko'p. Mana bu savdo meni hijratimdan oldin ham hijratimdan keyin davom etyapti. Bu tijorat bu, din dinfurushlik bu. Lekin alhamdulillah qabul qilmadi. Lekin mana bu qabul qilmaganimizda juda ko'pchilik nima bo'ldi? Darbadar bo'ldi, ozorlandi, qiynaldi, soqoliga ittiroq oq kirib ketdi, boshqa ujna bo'ldi. Lekin din furushlik qilmadi. Ya'ni men afsus qilmayman bu qilgan ishimga. Afsus qilmayman. Chunki men Pokistonda mana shu oxirgi bo'lgan muomalada bildimki, Nimaga bu jamoatlar qanga erkin faoliyat qiladi Pokistonda? Men shu savol menga endi. Katta-katta jamoatlari bor, katta-katta markazlari bor. Endi mataga etdim? Ha, bular dinini bir bo'lagini sotib yashar. Hali bir podaga bir yo'l bosmi, sherim hujum qilsa, hammasi qarab turadi, kelib turib uni olib ketadi. Ular qarab turadi, ashaqri yashash kerak ekan. Dinini bir bo'lagini olib ketadi, u birodarini olib ketadi, birodarini olib ketadi. Endi bu Pokiston hukumatı nimaga bizni yaxshi ko'rib qoldi? Vona jangidan keyin bizni ro'yxatdan o'tkazamanga tushib qoldi. Qasd qilgan Pokistonga vafodorligimiz uchun, xizmatimiz uchun bizga u bunchalik bizga huquq beradi. Nima? Nima ish qildi bunga? Vonada shuncha sharmanda bo'ldi, katta armiyasi sindi, shuncha askari o'ldi. Shundan yana bizga keyin ro'yxatdan o'tib, sizlar Pokiston ozod yashadi. 600 ga yaqin ushlangan arab va ajam o'sha mujohidlarning ko'pini pasporti bor edi. Viza bilan kelgan ular. Hozirgi oxirda ushlanayotgan yuzlab toliblar bilan Afrikadan, har joydan, Mavritaniyadan shu tolib bilan hech al-Qoidaga aloqasi yo'q. Vizasi bor hammasi faqat chet ellik. Ushlaydi Amerikaga topshiradi. 120 ta yosh bola Karochida bir joyda o'qirdi arablarning oilalari, shahidlarning kizini. Mayda-mayda bolalar shunday. Hammasini ushlab Amerikaga topshiradi. Bu bir yuz yigirma tomoni nima aybi bor? 20 yildan bos bizga va'da qilinayotgan bu pasportni afg'on muhojirlar ola olmaydi. Mana O'zbekistondagi hamma muhojirlarni haydab chiqardi. Nimasini buzdi? Kamplarni buzib yok oldu. Aynı endi bizga beradi buni. Ajabo. Bu timsahı yig'ilashi bu. Timsah qarib bo'lsa, ovga yaramay qolar ekan. Daryoni buga kelib, kechasi yig'lab o'tirar ekan. Yig'lab o'tirsa, ko'zini hali oy nuri tushib, nimalar to'planaverar ekan oldiga. Baliqlar har narsa tap-tapsa yig'iladi. Ikki xilda jang bo'lganda Abdulhamid Zahmi birodarimiz aytib berdi targ'ibotda. Shu Nasrulloh Shayda Nusratulloh nima edi? Qo'mondan. Shu hammani qaladan chiqishlikda bitta narsaga buyurgan ekan. Sizlar mendan itoat qilmaysizlar, ochiqlab turib gapirgan ekan-da. Lekin sizlardan talab qilaman bugun menga itoat qiling. Chiqqaningdagi kimda kim sizlarga Qur'onni topshirgan men senga omonlik beraman degan miyasidan qo'ytajanin. Kim bo'lishdan qatti nazar u. Ro'paradan chiqdi, Qur'onni topshirgan men senga omonlik beraman dedimi, peshinasidan o'tib tashamin shuni. O'shay deb ketdi birodarimiz. Bizga shu narsa talab qilinyapti, Qur'onni qo'yuna, sizlarga omonlik. Shuning uchun ham إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص Allah o'zini muhabbatini e'lon qildi bir toifaga, bir toifa muqotillarga, mujohidlarki, ular bir saf bo'lib urishadi. Ular bir-biriga tutashgan binolarni singanib turadi. Shuni Alloh taolo yaxshi ko'radi. Allohga hamd bo'lsin, Allohga biz shukr aytamizki, Mana shu kichkinagina jamoat mana shu oyatdagi vallohu alam sifatga ega bo'lganligi uchun turib beryapti 70 kundan bo'lsa. Bo'lmasa bu armiya sel bo'lib kelyapti bu. Sel bo'lib kelyapti. Mana kecha Abdukarimning guruhasi kirib, kechagi bo'lgan jang sangarlarni o'lib, sangarlarning ikkitasini o'lib yoqib tashab, yaqindan qatl qilgan. Mana vertolyotda o'ligini tashabdi. Bu hammasi Allohning nusrati birodarlar. Va bu ayni ibodat. Biz ibodat qilyapmiz deb bilanlar. Va lekin Alloh subhanahu va taolo men so'zim oxirida bir oyat bilan kifoyalanaman inshaalloh, ikki oyat bilan. <clears throat> Alloh subhanahu va taolo o'zi va'da qilgan ediki, A'udhu billahi minash shaytonir rojim. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزيهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء Vallohu alimul hakim. Mushriklarni qatl qilinglar, kofirlarni, islom dushmanlarini o'ldiringlar, ular bilan jihad qilinglar. Alloh taolo kul qo'lingiz bilan ularni azoblaydi va kofirlarni, mushriklarni xor qiladi. Ularning ustidan sizlarga Alloh taolo nusrat beradi va mu'minlarning qalblarini Alloh taolo shifolaydi. va mu'minlarning qalbidagi alam, achchiqlarni ketkizadi va Alloh taolo o'zi xohlagan kishilarning tavbasini qabul qiladi. Alloh taolo alim bo'lgan, hakim bo'lgan zot. Alloh taolo faqatgina mana shu jihad ibodatini qatl qital ibodatini qilishimizga Alloh taolo bir necha narsani va'da qildi. Alloh taolo aytayaptiki, sizlarni qo'linglar bilan ularni Alloh taolo azoblaydi. Ikkinchi ularni rasvo qiladi, xor qiladi. Uchinchi sizlarga nusrat beradi. To'rtinchi mu'minlarning qalbini mu'min qavmi qalbini shifolaydi. 5-inchisi Alloh taolo mu'minlarning qalbida bo'lgan ana shu alam kofirlarga nisbatan bo'layotgan azorlarga bo'lgan shu alam qiyinchiliklarni ketkizadi va Alloh taolo 6-inchisi o'zi xohlagan kishilarning tavbasini qabul qiladi. Mana bu narsani Alloh taolo va'da qilgan. Biz ko'rib turibmiz bir qanchasini. Allohning yordam berayotganini, shuncha katta armiyani xor bo'layotgan ko'zimiz bilan ko'rib turibmiz. Sizlardagi bo'lgan jangda Ash Abu Dujona dedi madrasada kichkina bola. Shu 9 ta lentani bo'shatgan pikoni o'qini. 1200 ta o'q bo'ladi. Ustoz Xolid aytganki, bularga o'q isrob, tosh bilan uruna degan. Tosh bilan urgan armiya qochgan. Mashina qo'yib qochgan. Tosh bilan urgan. Mana bu oyatlarni bu va'dalarning haqiqati bu. Endi qoldi bu janglar mu'minlarning qalbiga shifo bo'lyaptimi? Qalbimizdagi alamlar ketyaptimi? Endi u bizga bog'liq u mu'minlarga. maydonida yurgan bolalarni ko'rsani ajib hayron qolasizlar. Bir-biriga bo'lgan muhabbat, bir-biriga ikkita narsa endi mu'minlarni mana Alloh taolo mu'minlarning qalbiga shifo bo'ladi. Bu mu'minlarning alamini ketkizadi. Mu'minlar xursand bo'ladi. La izzata illa bil jihad. Ha biz o'zi mana qanday o'ltirishimiz yo bu yerdagi sig'ishimizning sababi vallohu alam birodarlar, mana shu jihadni barakoti. Chunki shikast yegan armiya aziz bo'lmaydi, birodarlar. Mag'lub bo'lgan armiya aziz bo'lmaydi, xor bo'ladi. Daraxtning uchida turgan barg aziz, ostiga tushgan barg oyoq osti bo'ladi, u xazon bo'ladi. Shuning uchun aytayapman, bo'layotgan ishlar mana shu darajada ketyapti. Hali ba'zida boshda kechayotgan narsani jasad bilmay qoladi-da, keyin o'rtada farq paydo bo'ladi. bosh nimani fikrlayotganini oyoqlar bilmaydi yoki qon kelmay qoladi oyoqqa. Shu bilan oyoq shal bo'lib qoladi. Shuning uchun men doim aytamanki, shu orqada turgan birodarlar o'sha orqada turganlar hammasi xizmat qilyapti, oilalarga xizmat qilyapti, shu zaxmilarga xizmat qilyapti, mujohidlarga xizmat qilyapti. Shular tez-tez jang maydonidagi bo'layotgan voqeadan xabardor bo'lib turish kerak. Nima bo'lyapti? Nima bo'lyapti? Asl gap nima? O'sha doim aytilgan, shu narsaga ko'p e'tibor berish kerakki, avval jamoatni ichidan biz xotirjam bo'lsak, ichidan xotirjam bo'lsak, ichidan tashvishimiz bo'lmasa, bu Pokiston ekan, butun dunyo bilan urushsa bo'ladi. Agar har xillik paydo bo'lsa, har xil noroziliklar paydo bo'lsa, mumkin keyin nusrat kelmay qoladi. Chunki Alloh taolo o'sha g'alabani sabablardan 5 ta narsani aytgan bo'lsa, birinchisi kofirlarga yo'liqqan vaqtida sobit turishlik, Allohni ko'p zikr qilishlik, Alloh va uning rasuliga itoat qilishlik, o'zaro nizo qilmaslik, sabr qilishlik bular hammasi sabab. Lekin Pokistonda bo'layotgan jangimizga ko'pchilik tarafdor emas. Ko'pchilik tarafdor emas. Chunki ko'pchilikni nimasi o'tmay qolgan, tirichilik o'tmay qolgan. Ko'p jamoatlarga bosim kelgan. Ular rizq qilib qolgan. Lekin e, o'shaligi bulg'anmagan, ya'ni biror bir siyosiy bulg'anmagan juda ko'p musulmonlar saflay kelyapti. Shahidlarimizni uni to'lgan, yangi yangi mujohidlarga to'ldirishyapti har tarafdan. Bir kun kelar bahor, ochilar gullar, bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar. Bir kun kelar bahor sovchilar gullar bizni topolmaysiz siz o'sha kunlar malomatga mahkum jihod qilsa kim keyin bilar haq kim kimlar majnunlar malomatga Shu bilan kechki radio eshitirishimiz nihoyasiga yetdi. E'tiboringiz uchun minnatdorchilik bildirib, Alloh subhanahu va taoladan eshitganlarimizga amal qilishni hamda siz mu'minlarning dunyo va oxiratlariga manfaatli bo'lishini so'rab qolamiz. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Biz jihad qilamiz, shahid bo'lamiz. Qurbonlik mevasin shu avlod ko'rar.